Etxe bizitzaren merkatua tentsioan urteetako problematika Ipar Euskal Herrian handitzen ari dena gainera erritarrentzat zat atera bide guti merkatuaren sisteman sartzea salbu etxalde elkarteak egin batean sal eroste sistematik atera nahi ditu etxeak elkarteak berak erosiz erritarek alokatzeko gisan manera batez Siberoko estudioetatik bainat etxe best elkarteunen ordezkaria Zubia gurekin, egunon? Bai, egun Hau den, berrogei mila euroko diru laguntza, eh, eskuratu berri duzu, eh, eskualdetik, laster aipatuko dugu, baina lehenik, la biltzen aldi guzu, ara ere, elkartearen eh, egitasmoa zoin dena? Bai, egitasmoa da, mm, ekibede bat anatzamaitia, herritaren tako. Bon, Euskal Herrin, uh, jente hanitz uh, nahi da bizitu, uh, eta... Eben bizi dienak sortu dienak, uh, eh, itxetan ez habo heben eh, bizitzen ahal nahi dien lekin, uh, eh, mm, bon, presiu goa, goa eta hola, bon, bereziki kostaldin, eta gero barne, alde barnilat uh, horra den uh, gaizada hori, mugimendu hoi. Eta ordin, uh, voilà, ikusten dugu urte urte, sos habo ezai behar dugu bizitzeko, etxe, etxe bizitzien pakatzeko eta urtiek jo egiten dira hor wala uh, uh, urte gazteia eh, etxe baten pakatzen hala eta guaitzinekoek etzien hameste denbo igaiten geuguta habo igaiten dugu edo igaiten die baina guk sartu ibekia nimat eta horren goideia da aman komunian jostia etxiak eta emaitia gozamena jenter Eran ebaita luzu frantxerez. Mm -hmm. Hori saltzia jenter, eta hola badute segurtamena, beti urte fe, biziguzia bizitzen halko direla leku hortan, eta badugu sistema bat pentsaturik, ahalko dute bai, gozamen hori, beren uh, eh, ondokuer uh, eh, zuzen apu eman, kwa. ondokueke beharko dute zerbait pakatu, bena, mm, bena bon, badukete segurtamen hori, eh, teilatu bat, hegatz bat, aterbe bat, baduketela behir e, biziguziko. Ja, begoa, beraz, etxalde elkarteak lukela, hori da ideia, bai. jadanik eh, plantan eman gaur egun bi egoitza etxalderen eskutan dira, maulen, bai. sei eh, bizilekurekin, hor nor bizi da, eta zoin da hor biztan lehen ekarpena? Hori, um, bon, bizi dira hor eh, sei familia tipi, uh, bon, bi mebla jose egintin uh, eh, dila hama bosturte. Uh, eh, siberun heben presioak apalago behitia kostaldin beno, eta hori maiten bitzaikun uh, pada ikasteko bini talde lana, bon, gure lan barneko lanen jamaiteko, pentsaketen eta jola. Eta horren da, sei apartamentu bat ditugu, gehi bederatzi garaje eta lokal bat komerzial edo zegin nula daitzen da den uh, ezagutzen duten entako zink eh, elkartiak baliatzen duena um, hori ekarpena mementuan uh, ehm, gurri sistema da uh, gu gira baiak eta badi ditugu orduan alokaida zaliak eta uh, regionetik, akitania regionetik egiten zaikun leguntza horrek ilan sortuko dugu animazione bat alokaetiar hoier proposatzeko usufruitie pasatzea, emek emeki. Ba, sistema hori ez da ezaguturik, nahiz eh, legez uh, eh, kodo zibilan markatu den uh, betidanik. Baina ez da sobera ezagutuik familiatik kanpo. Eta orduan hori, ardugu lan hori egin, uh, aminibat uh, kultura baten uh, kambiatzia da. Eh, kultura hoi ez eh, elburu ez da jabetzea gaizetaz edo proprietari eh, izatea baina bai gozamenen txegi leheneko laboaie laboaia egine egin mm, kudeakutuak ziren bezala zen bakarrik gozamena gozamen abertzen txegi propriétaire propriétaire Nursen hori eh, zen eh, zen sobera galtu. Mm, hortik doa beraz etxalde eh, elkartearen izena ere lurra behin txaldua betiko galdua elema gogoan hartuta ala ere bai. etxalde elkarteak kudeatzen dituen etxe bizitzak kakotzen artean ranugu ongi mm. kudeatuak izango direlaren segurtamena baute dugu gero geroan funtsian zenta hori da ere depenitzen nuen eskutan egoiten den geroan ere elkartea? Bai, hori da, eh, bada, bada arrisku hori, eh, ideia da, bon, bar dugula mm, herritarrek ikasi eh, gaizakudeatzen, gure egoitzak dira, ikusi dugu nula, nula joaiten diren gauzak gaur, eta mm, elkarte hortan, edo sortuko diren elkartetan, izanen dira herritarak, gero ikusi pentsatu beharko ditugu gauzak, gauzak ez, ez ditintxo bera blokatuak izan eta batzuen eskuetan, uh, bon, hasten gira hor eh, elkarte gira eta bilakatzen gira hor uh, eh, zik, Societe Kooperatibe den Terri Kolektif, baitugu kolegioak eta demoran garaian ideal izateke, di, dat, fen, orain ez gira, ez gira hortan, eh? Mena horko belehendakari hemen dezagun, be, izan dadin uh, kolegio bat uh, bi urtez, beste bat beste bi urtez, feholako gauzak. Mm. Ba, aldizka ere sartu behar dugu gauzetan, gauzen kudeatzeko maneran. Ez dira batzuk berri zilai izan behar gauza batetan, gaur egin den bezala, baina ba, behar dugu emek sartu denek badaki mintzatzen, orduan denek behar dugu ikasi uh, kudeatzen eh, etxe baten denek ikasi behar dugune bai, baratzekan eh, egiten, ba, mm. eta jakien egiten, eta eh, hori, ideia hori da edukazion populera hori. Mm-hmm. Hori. Mm. Um, hor duan, eh, hor, etxalderen helburua merkatu espekulatibotik uh, ateratzea etxeak, bon, ba, badira bai. andana, eh, Euskal Herrian, eta Ipar Euskal Herrian mm-hmm. mugatzen magira, etxeak diren presioan erosiz, beraz, ezote da hor ere lehenik problema, presioak etenga gabe emendatzen direla, funtsian prezio hortan erosiz ere, merkatu hori elikatzen dela? Uh, bai, mena nula egin, uh, peritikute kanpo nula egin. Uh, hori <clears throat> Baritugu behin gauzak erosi, behin erosi onduan, salduak diren bezala betiko, be erosi behar ditugu betiko. Eta um, salduak diren gauzak, uh, uh erosten diren ber, be, be esantza ez ditugu gauza horiek Ah, berriz saldu behar. Eta hori da aman komuneko giltza, eh, da jabegoa ez dela norbaitena edo talde batena, mena ba, egitura batena direla dela jabegoa, fen jabegoa, do propriete alde hori. Eta mm, Orduan, eh, eran nahi behitu uh, eh, gu etxalden bagira hirurogei bat, be zentuko girelaik denak, uh, be artintz berri sartuko da, eta ditugun uh, untasun hoik, ez dira merkaturat berriz etoriko. Erosi ditugu dira hama egun, eta ez dira, ez dira habo eh, merkaturat etoriko nahiz eta hemen dezagun maulen behitira, be, mauleko prezioak oso goratzen badira ere, be, horiek ez dira sekulan saltzera etoriko. Mhm. Egunko e-, ego, problema da, bada pro, erren problema, mena, hori beno, hori gordatzen du beste gauza bat da, uh, hogei urtetaik eh, saltzea uh, berriz etortzen dela egoitza bat. Eta bilakatu dela egoitza zelaik, bilakatu da, merkatuko gauza bat. Dirua, bai, bezala, egiteko edo, eh, zerbait ez. Dirua egiteko, ora, egiteko. Eta <clears throat> spekulazioan edo ez, uh, kostaldeko jendek, be, jabeko pribatuan behikira, jabeko pribatuen dibadeorean, be, familiakuak zentzen direlaik, haurak botxatuak dira saltzea, ez aski dirurik beren partea edo anai areben parten erosteko, ebe azkenian, be, saltzen da itxia. Eranen dugu erodunak direla, be, eranen dugu, ez dugula guk denen artian pentsatu beste, beste eredu bat, eta hori ari gira egiten emeki meki etxaldek eta bon hori zabaltu behar dugu, eta izan, izanen dira mosartzen delaik pixka bat barnen, bat badira mila giltz baliatzen ez ditugu, ditugunak etxaldea ipatzen dugu mm. Eh, sortzen dira ideiak, eta Barkatu bukatzeko, eh, azken bai. segunduak baitira, eta azken eh, bai. segundutan eh, irantzuteko, erriko etxeak Euskal Elkargoak, hortan eh, jolik izaiten aldu, justuki? Bai, bai, mena bereziki jendek. Bai, behar du, mena bereziki jendek. Ba, ben jendek behar dugu guk ikasi. Ez dugu behar haute txier galtatu egitia. Behar dugu guk egin, hori da edukazioan populera, behar dugu gure ganatu gauza guk jendek, eh, bako txak. Eh, zen eta ikusten delaik uh, etxalden eh, giltza, nahiz uh, kolektibitateek laguntzen alduten, uh, be, lehen urratsa eta ondokuak ere, berdute heritarek egin. Oso, gaiza partizipatiboa da uh, eh, zituaien, hitz eh, badirak, uh, bai, modan direnak bena Euskalduneko oso untsa ezagutzen dutena uh, izkuntza eskase askak eginduen lana beda heritarek eginduen aburrasuek eginduen, uh, eginduten lana beti bezintzen tako bergauza Hala, ebe, hortan, uh, oi itzoiekin dugu, etxalde elkartea beraz, sarean ere atxemaiten ahalduzuen ezaguna interesa duzuen orok eh, beinatetxe best eh, mm. ginuen gurekin goizuntan, milesker? Milesker, Euskal Herretiak.